Եթերում ձայն բազմած հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Քրդերը հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցում միանման դիրքորոշում չունեն։ Անկալումները տարբեր են, եւ հայ-քրդական առնչություններում կան բազմաթիվ խնդիրներ։ Պատմական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Վահրամ Պետրոսյանը դրանք պայմանավորում է մի շարք իրողություններով։ Կա նոր գործոն Իրաքյան Քուրդիստանում ֆեդերալ միավոր է ձևավորվել քրդական Սիրիայի քրդական բնակչությունը նույնպես ձգտում է ինքնավարության որոշակի ձգտումներ մղումներ կան արդեն իսկ դեմոկրատական գործընթաց է սկսվել Թուրքիայի քրդերի շրջանում 2009 թվականից սկզբում քրդական գործընթաց կոչվեց հետո արդեն իսկ այն կոչվեց դեմոկրատական գործընթաց եւ այս կոնտեքստում մենք ունենք մի շարք խնդիրներ եւ ցեղասպանության գործոնը Քրդերն իրենց ցեղասպանության ճանաչման գործում ակնհայտ հաջողություն ունեն Ի տարբերություն տարբեր ցեղասպանությունների քրդերին հաջողվել է իրաքյան կառավարության կողմից ճանաչել տալ իրենց ցեղասպանությունը։ Մասնավորապես իրաքյան սահմանադրության մեջ գործում է կետը ոչ միայն սուննի քրդերի, այլև ֆայլի քրդերի, շիադավան քրդերի նկատմամբ իրագործած իրողությունների հետ կապված։ Նրանք բազմաթիվ իրողություններով շարժվում են մեր փորձով, ճանաչել տալու գործունեությամբ եւ տարբեր գործընթացներում նույնիսկ լոբինգի դաշտում համագործակցում դրսում հայկական կառույցների հետ։ Քրդերը ճանաչելով հայոց ցեղասպանությունը եւ համարելով, որ իրենք եղել են այդ ոչրի իրագործման գործիք, միաժամանակ կարծում են, որ իրենց ազգը եւս ենթարկվել է ցեղասպանության Թուրքիայում, Իրաքյան Քրդստանում, Սիրիայում եւ այլուր։ Նրանք հայերից ներողություն են հայցում, բայց Մենք պիտի ուշադրի լինենք մի շարք իրողություններում տերմինաբանության հարցադրումների իմաստով հայոց ցեղասպանությունը ճանաչման թե դատապարտման կոնտեքստն է դիտվում հատուցման կոնտեքստի մասին գրեթե այդ դատապարտումներում ընդհանրապես չի խոսվում երազանցապես խոսվում է ճանաչման գործընթացի մասին ինչը մենք մշտապես քննարկում ենք քրդերի հետ լինի Իրաքյան Քուրդիստան գիտական կոնտեքստում թե քաղաքական գործիչների հետ Քրդերի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման համատեքստում Երևանի պետհամալսարանի հայ-քրդական առընչությունների բաժնի վարիչը հայկական կողմի մտահոգություններն է բարձրաձայնում։ Հայկական եւ ասորական որոշակի կազմակերպություններ իրենց ափսոսանքն են հայտնում այն փաստի կապակցությամբ, որ քուրդ որոշ քաղաքական գործիչներ, օրինակ քրդերի մեղսակցության համար 2008 թվականին ներողություն խնդրած Ահմեդ Թյուրքը ներկայումս արգելված ժողովրդավարական հասարակություն կուսակցության ղեկավարը, հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու հետ մեկտեղ ոչ միայն տարբերակում չի դնում քրիստոնյաների մասնավորապես հայերի ու ասորիների գրած տարապանքների եւ քրդական բնակության նկատմամբ կիրառված բռնությունների միջեւ, այլ նույնիսկ համեմատում են դրան։ Մասնավորապես Ահմեդ Թյուրքը հետևում։ Մի փորձ էր անում քրդերի տարապանքները հավասարեցնելու միևնույն պատմական ժամանակաշրջանի ընթացքում քրիստոնյա համայնքների գրած տարապանքների հետ, ինչը մենք անընդունելի ենք համարում։ Եվ այլ իրողություն է, որ մենք դիտարկում ենք իրենց նկատմամբ իրագործած Իրաքյան Քուրդիստան, որ ճանաչել է նույնիսկ Իրաքյան իշխանությունը։ Այլ իրողությունը եւ նույն պատմական կոնտեքստում, նույն ժամանակաշրջանի 19-րդ դարից մինչև 20-ական թվականների, ասենք առաջին կեսի մասին խոսելիս հավասարեցնում են այս իրողությունները։ Եվ Այս դաշտում նաև Թուրքիայի խորհրդարանի քուրդ падգամավոր Սեբահատ Թունջելը Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովին ներկայացրեց մի առաջարկ, որով նախատեսում էր, որ Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովը Թուրքիայի նախագահին պիտի պարտավորեցնի հրաապարակայինորեն ներողություն խնդրել քրդերի, ալևիների, կոտորածների, ինչպես նաև հայոց ցեղասպանության համար։ Ըստ թուրքական աղբյուրների, քրդական ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցություն ներկայացնող քին падգամավոր Թունջելն իր առաջարկում հայոց ցեղասպանության հետ մեկտեղ նշել էր նաև Դերսիմի 1937-38 թվականի մարա Քարաշի 1978, Սեբաստիայի 1993, Ջորումի 1980, Քրդերի, Ալևիների եւ Ձախերի կոտորածներ 1980 թվականի ռազմական հեղաշրջմանը հաջորդած դեպքերի կոնտեքստում։ Դրական թվացող նմանատիպ այլ առաջարկություններն ու նախաձեռնությունները հետեւյալ գնահատականին արժանացան։ Նման առաջարկի ընդունումը այժմյան Թուրքիայում իրականությունից բավականին հեռու է։ Առաջարկը ոչ թե հայանպաստ է, այլ նախ եւ առաջ ծառայում է Թուրքիայի քրդերի քաղաքական շահերին, Թուրքիայի քրդերի քաղաքական քաղաքական շրջանակների ակտիվ միզանգված հայոց ցեղասպանության փաստը ճանաչելով հանդերձ այն իրականացնելու պատասխանատվությունը հասցեագրում է Օսմանյան կայսրության ղեկավարությանը։ Սակայն անհերքելի փաստ է, որ ամենատարբեր մակարդակներում քրդերի զգալի մի հատված ակտիվորեն մասնակցել է հայերի կոտորածներին ու թալանին։ Քրդերը շարունակում են նշել քրդական որոշ ցեղեր հասկացումը։ Իհարկե քրդական որոշ ցեղերի իրողությունը կա, բայց այստեղ ես կցանկանայի եւ հաջորդ իրողությանը ուշադրություն դարձնել։ Թուրքիայի քրդերը փորձում են թուրքական պետության Հանրապետության կողմից քրդերի դեմ բռնաճնշումներն ու կոտորածները հավասարեցնելու համատել հայոց ցեղասպանության հետ։ Բացի այդ, Հակլարան դեմոկրատիկ պարտիսի ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցության ներկայումս որ BDP փոխարեն է գործում, շարքերում կան նաև Թուրքիայի հայ համայնքի ներկայացիչներ, իսկ նույն այդ կուսակցության հիմնական ընտրազանգվածը հենց ազգային ու կրոնական փոքրամասնություններն են։ Այնպես որ նման առաջարկի այդ գալը տեղավորվում է ժամանակի պահանջների եւ քաղաքական տրամաբանությունների շրջանակներում։ Առաջարկը Թուրքիայի ազգային մեջ ժողովում, բացի այդ, չի կարողանա գտնել իրավական շարունակություն, քանի որ թուրքական պետության հիմքերի դեմ գնում, իսկ քրդական ուժերը հարևան երկրի օրենսդիր մարնում փոքրամասնություն են եւ ճունեն վճռորոշ ծայր։ Հետևաբար ճանաչման գործընթացը առաջ քաշելով, որոշ քրդական կուսակցություններ երազանցապես ցանկանում են առաջին հերթին իրենց кейսը առաջ տանել եւ պարզապես հայկականը դիտելով որպես լուծված հարկ, որը բարոյական կոնտեքստում է դրվում, քաղաքական հարթությունում ըստ էության այդ նույն շարտում դնում են իտ տարբերություն մեծ ոչ միայն Օսմանյան, այլև Թուրքիայի հանրապետությունում տեղ գտած ցեղասպանական գործողությունները։ Հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցում քրդական մոտեցում արտահայտությունը կիրառելը ըստ Վահրամ Պետրոսյանի ճիշտ չէ, քանի որ քրդական տարբեր կառույցներ այս հարցում տարբեր մոտեցումներ են ցուցաբերում, ուստի պիտի օգտագործել քրդական տարբեր կառույցների մոտեցում արտահայտությունը։ Իրաքյան Քուրդիստանը, որը լեգիտիմ ֆեդերալ միավոր է, այլ դիրքորոշում ունի։ Թուրքիայի քրդական կուսակցությունները այլ, Սիրիային փոքրինչ անորոշ է, որովհետև չեն հնչեցրել տարբեր կոնտեքստում, բայց տարբերությունները չի ասի ռազմավարական կոնտեքստում, բայց տակտիկական իմաստով էական են այս երկուսի մեջ։ Հայ-քրդական հարաբերությունները խոր եւ համակողմանի ուսումնասիրության կարիք ունեն։ Դրան ուղղված քայլերից մեկը Երևանի պետհամալսարանում հայ-քրդական առնչությունների բաժնի ստեղծումն էր։ Մենք ուսումնասիրում ենք տրանսսահմանային ցանցը նաև քրդական։ Քրդականը པարզ ընկալում է ներկայումս Հայաստանում։ Եավելին, մեր բաժնի ստեղծում ինքնին կարծրատիպից անցումն է, որտեղ հաճախ մենք իներցիայով 19-րդ դարում ենք դեռ գտնվում։ Մենք չենք հասկանում, որ քրդական կոնտեքստում լուրջ փոփոխություններ են եղել։ Մենք Բարեր ենք օգտագործում եզրույթներ, որոնք չենք հասկանում, որ վաղը մեր դեմ կարող են օգտագործել, եւ չենք հասկանում նաեւ, որ պահանջում ենք եւ մեր դեմ դիմաց թեկուս քաղաքական գործիչ, բայց քաղաքականապես եւ գիտական իմաստով հասուն չի։ Ինչպես կարող ենք մենք մտցնել մեր ուզածը իրենց այդ փաստաթղթում։ Այս իրողությունները իրոք մենք պիտի լրջորեն քննարկել։ Ցավոք, երբ մենք խոսում ենք հայկական կոնտեքստում, քրդագիտական դաշտը միշտ վրիպում է եւ մենք չենք հասկանում, երբ նշում են որոշ ցեղեր, մենք գործիք ենք եղել, մենք չենք ուզում որ մեզ մեղադրեն Օսմանցիների արածի մեջ եւ այն եւ այլն։ Եվ մենք պիտի հասկանանք, որ ըստ էության այնտեղ մեր դրացիները քրդերն են եղել։ Իրականում մեր խնդիրը եղել է նաև դեմոգրաֆիական դաշտում, եթե մենք գնանք տարբեր իրողություններով, մեր խնդիրը եղել եւ լինելու է նաև քրդերի հետ։ Այս իրողությանը մենք պետք է պատրաստ լինենք։ Ցավոք մենք հաճախ կենտրոնանում ենք Իրաքյան Քուրդիստանի վրա կամ կենտրոնանում ենք մեկ իրողության վրա, մյուսը բաց թողնելով։ Ներկայումս էլ երբ Իրաքյան Քուրդիստանի հետ են մեր շփումները, մենք գերազանցապես տնտեսական գործոնի կոնտեքստ ենք դիտում մտադիր ենք այս տարի հրապարակել մեր ուսումնասիրությունը ժողովածուն, որտեղ տեղ կգտնեն հայ քրդական առընչությունների իրողությունը, հարաբերություններ մենք դեռ զգուշանում ենք օգտագործել այս կոնտեքստում, առընչությունները սիրիական, լիբանանյան, Թուրքիայի զարգացումների եւ Իրաքյան Քուրդիստանի համատեքստում, այդտեղ կլինի նաեւ Կարմիր Քուրդիստանի հետ կապված որոշակի ուսումնասիրություն։ Նաեւ տեղ կգտնի հայերի եւ քրդերի դիրքորոշումը հայոց ցեղասպանության կոնտեքստում եւ այդտեղ արդեն իսկ հանգամանալի են կվերլուծվի ինքնին ես ձգտել եմ նաև իրենց հրապարակումների մոնիտորինգի միջոցով սոցիոլոգիական եւ էթնոհոգեբանական նաև ելույթությունների դաշտը մենք փոքրինչ դիտենք, տարբեր քրդական հատվածներում հայոց ցեղասպանությունը տարբեր կերպ են որակում։ Իրաքյան Քուրդիստանը մեծ աղետ է նշում։ Օրինակ, ցեղասպանություն մեծ աղետ Մյուսները նշում են հայոց բնաջնջում իրողությունը։ Մյուսները օգտագործում են, եթե Թուրքիայի քրդերեն, թուրքերեն հենց ոյ քրմը, ասենք, այս իրողությունը կա, բայց գերազանցապես տերմինաբանությունն էլ մենք պիտի հստակեցնենք։ Եվ մենք պիտի ճակերտավոր օգնենք, որպիսի մեր ուզած եզրույթը հենց իրարման մեջ դրվի կուզենայի հատկապես մենք հաշվի առնենք, որ քրդերը ըստ էության ներկայումս կիսանկախ վիճակում են Իրաքյան Քուրդիստանը։ Քրդերը ըստ սահմանադրության Իրաքյան սահմանադրության։ Եթե Իրաքը որիցե երկրում դեսպանատուն է բացում, իրենք իրավունք ունեն բացելու ներկայացուցչություն, որը հյուպատոսության դեր է խաղում։ Ավելին Իրաքյան դեսպանների Երեթե 50%-ը քրդեր են։ Ավելին մինչ օրս եւ նախագահն է քուրդ, Իրաքի նախագահը, եւ տարբեր նախագահներ են քրդեր։ Երբ որ նույնիսկ արտգործնախարարն էր միջև վերջին շրջանը Հոշարզեբարին քուրդ, հետո դարձավ ֆինանսների նախարար, որովհետեւ ձգտում էր բյուջեից ավելի շատ գումար գա Քուրդիստանի բյուջե եւ այդ 17%-ը նավթային շահույթների ստանում է Իրաքյան Քուրդիստանը։ Լուրջ քաղաքական դիրքորոշում ունեն քուրդ քաղաքական գործիչների, եթե դուք տեսնեք բազան ընդհանուր։ Մեր պատկերացրածը չէ։ Չեմ ուզում ասել, այո, ընդհանուր իմաստով բնակչությունը մնում է ոչ կիր, թեև մեծ գումարներ են տարվում կրթության, բայց քաղաքական էլիտան բավականին հասում է։ Քաղաքական էլիտան իրոք կարողանում է կոմպլեմենտարություն իրականացնել այն, ինչին մենք ենք ձգտում կոմպլեմենտարությանը օգնում է մի իրողություն իրենց, բնական, օբյեկտիվ զարգացած։ Տեսեք, այնտեղ կան իշխող երկու կուսակցություններ՝ բարզանիականներ, թալաբանիականներ։ Եվ բարզանիականները ավելի մոտ են Իրանին, Սիրիային, Թալաբանիականները Իրանին, Սիրիային, Բարզանիականները Թուրքիա, Իսրայել, այլ երկրներ։ Երբ նրանք արդեն միասնական են, այն խնդիրները, որ Իրանի հետ է կարգավորում են Թալաբանիականները, այն խնդիրները, որ Թուրքիայի, Իսրայելի հետ է, կարգավորում են Բարզանիականները։ Բնականորեն կապերը կան եւ ներդաշնակ են։ Ընդ որում կրոնական նաեւ իրողություն է օգնում, թեև իրենք ունեն խնդիրներ։ Մուսուլմանական աշխարհի դիրքորոշումից են դժգո գտնում են, որ իրենց անտեսել են բազմաթիվ քուրդ իսլամիստների ձգտում են հարվածել այն պահով, որ իսլամական աշխարհը մեր դեմ է, իսկ դուք աջակցում եք այդ կառույցներին։ Այս իրողությունը կա, բայց մենք գործ ունենք տարբեր հատված։ Նույնիսկ ՊԿԿ-ի իրողությունը, որ ոչ լեգիտիմ է, որ ահաբեկչական կազմակերպության կոնտեքստում է։ Ներկայումս մենք պիտի հասկանանք, որ Սիրիայի իրողությունները փոխել են իրավիճակը։ Նրանք ըստ էության, եթե պիտի զինաթափվեին, հիմա չեն զինաթափվելու, որտեղ ողջ մերձավոր արևելքը զինվում է։ Զինաթափվել Թուրքիայի դեմ նշանակում է արժանանալ եզդիների ճակատագրի։ Եվ պարզ է, որ այդ կոնտեքստը չի լինելու բայց նրանց դիրքորոշումը, նրանց ցանցը բավականին լուրջ է։ ՏԱՊՀ տարածքում ցանկացած քրդական կոմիտե մտեք եւ Օջալանի ազդեցությունը կտեսնեք, կտեսնեք նաեւ բնակչության կոնտեքստում, տեսեք, ըստ մարդահամարի տվյալների կարող է եզդիներ համարվեն 1500-ը կամ 2000-ը, 35000-ը կներեք եւ քուրդ միայն 1500-ը կամ 2000-ը, բայց երբ Օջալանի պաշտպանության միջոցառումներ են լինում, այդ 2000-ը գերազանցող համակրանք տածող իրողությունը կա։ Մուսուլման քրդերը դրանց մեջ 500-ի չեն անցնում։ Բայց եզդիների այս իրողությունն է գալիս մեր դաշտ, որ ուզում են հավատքով եզդի շաֆադինական ավելի շուտ եւ ազգային կոնտեքստում դիտվեն քուրդ։ Մենք էլ որոշ իրողություններում, ասենք, այս հարցում, երբ խոսում ես իրենց հետ, իրենց հիմնական իրողությունը սա է, որ մենք կուզենայինք իմանալ հստակ Հայաստանի դիրքորոշումը, Թուրքիայի, քրդերի հարցում, Իրաքյան քրդերի հարցում, Սիրիայի, Իրանի քրդերի հարց, բայց հաճախ մենք որոշ չափով մեր դիրքորոշումն էլ չենք բարձեցնում, փոխարենը կուլ ենք տալիս այն լրատվական հոսքը, որ կա։ Բայց քրդական ցանցը, այն որ կա ողջ ԱՊՀ տարածքում, փաստ է, եւ որ մեծ մասամբ դրանք PKK-ի ազդեցության տակ են, թեև Իրաքյան Քուրդիստան ավելի մեծ ֆինանս ունի։ Տրանսֆորմացիան դժվար է ասել ինչպեսին կլինի։ Դա նույնպես կարևոր գործոն է։ Այս դաշտում նույնպես մենք էական աշխատանք ունենք եւ կան իրողություն, որ մեծ ռեսուրս չեն պահանջում։ Պարզապես պետք է ունենալ դիրքորոշում կամ հստակեցնել որ դաշտում ենք դնում, պաշտոնական թե գիտական։ Պատրաստում ենք դիալոգի։ Բանակցություններից առաջ պիտի լինի նաև դիալոգի իրողությունը, որը հաճախ չի ընթանում, այլ գնում է առանձին, որովհետև գիտելիքը չկա, ում հետ կարելի է երբեմն ոչ ազդեցիկ քաղաքական ուժերի հետ են Սփյուռքում բանակցում։ Չիմանալով որ նրանք ընդհանրապես ոչ մի ազդեցություն չունեն։ Եվ ուրախանում են, որ նրանք ճանաչեցին հայոց ցեղասպանությունը։ Նրանք ասացին, որ Թուրքիայի տարածքների հարցում մենք ձեր կողքին կանգնած ենք։ Որ տարածքը ուզում եք վերցրեք։ Էնպես են անկեղծ ուրախանում լուրջ մարդիկ իմ կողմից հարգված, որ ապշում ես։ Միամտությունն է ինձ զարմացնում, որ 21-րդ դարում ասում են, որ այսինչ անձը ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը։ Լուրջ չի։ Շարունակում ենք հաղորդումը միջազգային հետաքրքիր նորություններով։ NASA-ն ցանկանում է 3D դե տպագրված տներ կառուցել Մարսի վրա։ Օթագնացության եւ տիեզերական տարածության հետազոտությունների ազգային վարչությունը, ՆԱՍԱ-ն եւ 3D դե տպագրության հարցերով զբաղվող ԱՄՆ ազգային ինստիտուտը մրցույթ են հայտարարել, որը ենթադրում է 3D դե տպագրված տների կառուցում այնպիսի մեթոդներով եւ նյութերից, որպեսի վերջիններս հնարավոր լինի տեղադրել Մարսի եւ Արեգակնային համակարգի այլ մոլորակների վրա։ Ըստ նախնական տվյալների, երկու փուլերով անցկացվող մրցույթի ընդհանուր բյուջեն կազմում է 2 2.25-100 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Նախագծի առաջին փուլն արդեն սկսվել է եւ կտևի մինչեւ սեպտեմբերի 27-ը։ Առաջին փուլի ընթացքում մրցույթի մասնակիցները պետք է մշակեն եւ ներկայացնեն այնպիսի նախագծեր, որոնք հնարավոր է կառուցել 3D դե տպագրական սարքերի միջոցով, օգտագործելով բացառապես տեղական շինանյութ։ Բնակելի տարածքների շինարարության ժամանակ մասնակիցները կարող են օգտագործել նաեւ այն տեխնիկայի մասերը, որոնց շնորհիվ տպագրական սարքերը տեղափոխվելու են այլ մոլորակներ։ Առաջին փուլի ընթացքում ընտրվելու են հաղթող 30 նախագծերը, նրանցից էլ լավագույնը, որի հեղինակը կստանա սահմանված 50 000 ԱՄՆ դոլար մրցանակը։ Սեպտեմբերի 26-ից մեկնարկելու է նախագծի երկրորդ փուլը, որը կազմակերպվելու է երկու ենթափուլով։ Առաջին ենթափուլը ենթադրում է 3D դե տեխնոլոգիաների ստեղծում, որոնք օգտագործեն տեղական մոլորակային շինանյութ։ Երկրորդ ենթափուլի ընթացքում մրցույթի մասնակիցները տեղական շինանյութով պետք է կառուցեն մրցույթի ընթացքում հաղթած բնակելի տարածքը։ Յուրաքանչյուր ենթափուլի հաղթողը կստանա համապատասխանաբար 1.1 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Սաուդյան Արաբիայում կկառուցվի աշխարհի խոշորագույն հյուրանոցը։ Մուսուլմանների ուխտագնացության գլխավոր կենտրոն Սաուդյան Արաբիայի Մեքքա քաղաքում նախատեսվում է կառուցել աշխարհի խոշորագույն եւ ամենատարողունակ հյուրանոցը։ Համաձայն նախագծի հյուրանոցում ընդհանուր առմամբ կլինի 10000 հյուրանոցային համար։ Աբրաջ Կուդա անվանումը ստացած հյուրանոցը նախատեսվում է կառուցել 2 տարում եւ այցելուների դատին հանձնել արդեն 2017 թվականին։ 3.5 տասնորդական միլիարդ ԱՄՆ դոլար արժողությամբ նախագիծը կտեղակայվի մուսուլմանների Սուրբ Մասջիդ Ալ-Հարամ մզկիթից 2 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Նախատեսվում է, որ հյուրանոցը հիմնականում հյուրընկալելու է ամբողջ աշխարհից Սուրբ ուխտատեղի ժամանած միլիոնավոր ուխտավորների։ 1.4 տասնորդական միլիոն քառակուսի մետր ընդհանուր մակերեսով յուրօրինակ հյուրանոցային համալիրը բաղկացած է լինելու 44 հարկանի 12 աշտարակներից, որտեղ տեղակայվելու են 10000 հյուրանոցային համարներ, 70 ռեստորաններ, ինչպես նաև հսկայական խորհրդակցությունների դահլիճ։ Շինությունների տանիքին լինելու են ուղղաթիռային հրապարակներ, իսկ ներքևի հարկերում առևտրային հսկա համալիրներ ու հազարավոր ավտոմեքենաների համար նախատեսված կայանատեղի։ Հյուրանոցային համալիրի երկու աշտարակներն այցելուներին առաջարկելու են 5 աստղանի եւ լյուքս դասի սենյակներ, իսկ մյուս 10 շենքերում տեղակայվելու են 4 աստղանի համարներ։ Հյուրանոցի նախագծման աշխատանքներով զբաղվող Դար Ալ-Հանդասա ճարտարապետական ընկերությունը նշում է, որ հյուրանոցի ներքին հարդարման աշխատանքներն էլ իրականացվելու են յուրօրինակ շքեղ ոճով։ Այսօր աշխարհի խոշորագույն հյուրանոցները գտնվում են Լաս Վեգասում։ Աշխարհի խոշորագույն հյուրանոցների ցանկը գլխավորում է Վենետիկյան եւ Պալացո համատեղ հյուրանոցը 7117 համարներով։ Նրան հետևում է MGM Grand հյուրանոցը 6852 սենյակներով։ Ավարտվեց ձայն բազմած հաղորդաշարի հերթական 2015 թվականի հունիսի 2-ի թողարկումը։ Այն պատրաստել են լրագրող Ծովինար Գրիգորյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, մոնտաժող Նադեժդա Դոլուխանյանը։